50 languages. 46 46. ในดิสโกเทก A la discoteca. ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ És lliure aquest seient? ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Puc seure al teu costat? เชิญค่ะ Ben s าร u คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ Com troba la música? เสียงดังไปนิดค่ะ Una mica massa forta. แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ Ara bé, la banda toca molt bé. คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ Ve sovint aquí vostè? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ No, és la primera vegada. ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ Encara no hi havia vingut. คุณอยากเต้นรำไหมคะ Vol ballar? อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ Més tard, potser. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ No sé ballar gaire ง่ายมากเลยค่ะ Es molt fàcil ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Li puc ensenyar ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ No millor un altre dia คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Està esperant algú? ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ Sí, el meu amic, xicot. เขามาแล้วค่ะ Ja hi arriba d'allà al fons.